Հայաստանի Հանրապետությունը 26 տարեկան է։ Անկախության տոնին Հայաստանի ու Արցախի վերնախավն այցելել է Եռաբլուր։ Անկախության օրվա արդիվ Արցախի նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի նախագահին։ Յուրաքանչյուր հայ պետք է մտածի, թե ինչ միջոցներով պաշտպանի Հայաստանը եւ Ղարաբաղը։ Մարտունի քաղաքում սկսվել է բազմաբնակարան նոր թաղամասի կառուցման աշխատանքները։ Կարվաճառում արտաքին ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքներ են ընթանում։ Թաղասերը Հադրութի շրջանի կայացած համայնքներից է։ Երթման հանդիսավոր արարողություն Արցախի պետական համալսարանում։ Ալիևը հոգնեցրել է իր իրականությունից հեռու ելույթներով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր սեպտեմբերի 21-ին ողջ աշխարհի հայությունը նշում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ Հայաստանի անկախության հռչակագիրն ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Գերագույն խորհրդի նիստում։ 1990 թվականի անկախության հռչակագրից հետո Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի որոշումով 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի տարածքում անցկացվել է հանրակրվե։ Սեպտեմբերի 23-ին Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը ամփոփելով հանրակրվեի արդյունքները Հայաստանի Հանրապետությունը հրճակեց անկախ պետություն։ Գերագույն խորհրդի կողմից անկախության հրճակումից հետո տասնյակ պետություններ ճանաչեցին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-րդ տարեդարձին Եռաբլուր Պանթեոն են այցելել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, Մեծիտանն Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության քաղաքական վերնախավը։ Ներկաները ցաղիկներ են դրել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, Զորավար Անդրանիկի եւ Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հուշարձաններին։ Հնչել է Հայաստանի պետական օրհներգը, ապա աղոթք հայր մերը։ Անկախության օրվա արդիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին շնորհավորական ուղերձ է եղել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. «Մեծարգո Սերժ Ազատի, Արցախի հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի հանրապետության անկախության 26-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Այսօրը տոնը համայն հայության համար ցանկացած հայի Հայաստանում, Արցախում թե Սփյուռքում։ Հզոր, ցաղկող ու բարգավաճող հայրենիքը բոլոր հայերի երազանքն է ու հպարտությունը, աշխարի որ ծայրում էլ նրանք լինեն։ Հայ ժողովուրդը միշտ պայքարել է իր պետականության, սեփական հողում ազատ ու անկախ ապրելու, իր իրավունքները, իր օջախն ու ընտանիքը պաշտպանելու համար սրբազան պայքար, որը հաղթանակով պսակվեց 1991 թվականի սեպտեմբերին։ Մենք ավելի քան վստահ ենք, որ ինչպես այս բոլոր տարիների ընթացքում այնպես էլ այսուհետ մեր ժողովուրդը միասին ու միակամ համախմբված ու հաստատակամորեն կընթանա իր երազանքների իրականացման, հայոց պետականության շարունակական զորացման ու ամրապնդման, համազգային խնդիրների լուծման, Հայաստանի Հանրապետության կայուն ու առաջընթաց զարգացման ճանապարհով։ Մեծարգո Սերժ Ազատի մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ եւ մաղթում խաղաղություն, բարօրություն ու մեծագույն հաջողություններ իբարս Մայր Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի։ Ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Անկախության տոնի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին շնորհավորել է նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Երաբլուրում լրագրողների հետ ճեպազրույցում Մեծիտան Անկիլիկյո Արամ առաջին կաթողիկոսը նշել է, որ անկախությունը սրբագույն արժեք է յուրաքանչյուր հայի ձգտումն ու պարտավորությունը։ Մենք ահավասիկ ունեցանք ազատ անկախ հայրենիք, բոլորս հայրենաբնակ հայությունն ու սփյուռքը այնպես անենք, որ մեր հայրենիքի անկախությունն ավելի ամրապնդվի, հզորանանք, ասել է Արամ առաջինը։ Անկախությունը սրբազան արժեք է։ Յուրաքանչյուր հայում ցկտումն է, բարդավորությունն է։ Այնպես ենք, որ մեր հայրենիքին անկախությունը ավելի հզորանա, ավելի ամրապնդվի, մեր եկեղեցվո առաքելության հիմնական մաս կգազմե մեր հայրենիքի անկախությունը։ Պատմության նայեցեք, ոչ միայն Սարդարաբաց։ Մեր եկեղեցին Սարդարաբաց գնաց գրվելու համար, իր արույնը թափելու համար։ Վասն հավատով եւ վասն հայրենիից։ Եկեք հետեւաբար այս մանրուկներ են, երբեմն բադարողջ քննադատություններ են, միագոմանի մոտեցումներ են վեր մնանք եւ բոլորս միասնապար զանազան գերբերով աշխատինք հայրենիքի անկախության ամբրավուն բանամար Եթերում դուրերի թողարկումն է Արդեն հարկավոր է մտածել Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրված հողերի բնակեցման մասին։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի ավագ խորհրդական Բաբկեն Վարդանյանը։ Նրա խոսքով հենց այս նպատակին են ծառայել հայ ժողովրդի անձնազոհ հաղթանակները։ Այդ հաղթանակները պետք է պսակել միջազգային պայմանագրերով։ Այս հաղթանակներին չեն կարող տիրանալ ոչ սպառնացող Ալիևները, ոչ ժամանակակից զենքի համար կատարվող նրանց ծախսերը, ոչ Բաքվի դաշնակիցների չփոխվող գործողությունները։ Յուրաքանչյուր հայ պետք է մտածի այն մասին, թե ինչպես ուղղակիորեն կամ անուղղակի միջոցներով պաշտպանի Հայաստանը եւ Ղարաբաղը։ Մեզանից յուրաքանչյուրը յուրատեսակ զինվոր է եւ պետք է սրան պատրաստ լինի, նշել է Վարդանյանը։ Լիբանանի հանրապետության զինված ուժերի բրիգադի գեներալ Փանոս Մանջյանն առաջարկում է ստեղծել բանակի համար հիմնադրամ, որտեղ յուրաքանչյուր սփյուռքահայ 1000 դոլար կնվիրաբերի։ Նա նշել է, որ հայոց բանակի զարգացման համար պետք է ներդրում ունենա յուրաքանչյուր հայ։ Պետք է համատեղել մեր ուժերը հայոց բանակին օգնելու համար։ Մենք պետք է օժանդակենք հայկական բանակի զարգացմանը, ասել է լիբանանահայ գեներալը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մարտունի քաղաքում վերջերս շահագործման հանձնված նոր բազմաբնակարան թաղամասի հարևանությամբ նույն նախագծով սկսվել է բազմաբնակարան նոր թաղամասի կառուցման աշխատանքները։ Շինարարությունն իրականացնող Տերզից համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնորեն Արթուր Խաչատրյանն ասել է, որ բազմաբնակարան շենքերի կառուցման նոր թաղամասի աշխատանքները սկսվել են ընթացիկ տարվա ապրիլի սկզբին եւ գտնվում են ակտիվ փուլում։ Երկու քառահարկ շենքերի սկսված շինարարական աշխատանքները նախատեսում են ավարտել 2018 թվականի ապրիլին։ Ըստ ծրագրի այն ընդգրկում է 92 բնակարան։ Կառուցվող շենքերի հարևանությամբ նախատեսվում է սկսել եւս երկու շենքի շինարարություն, նշել է Արթուր Խաչատրյանը եւ ավելացրել, որ մինչեւ 2020 թվականը ավարտին կհասցվի նոր թաղամասի շինարարական աշխատանքները արդյունքում ունենալով 8 քառահարկ շենք 144 բնակարանով։ Նրա խոսքով ծրագիրն իրականացվում է պետական միջոցներով եւ Ռուսաստանաբնակ բարերար Համլետ Համբարձումյանի աջակցությամբ։ Շահումյանի շրջանի Խարվաճար քաղաքում իրականացվում է արտաքին ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքներ։ Քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ Գեորգի Հայրյանի խոսքով աշխատանքները սկսվել են 2016 թվականից ավարտվել է արտաքին ջրագծի կառուցման շուրջ 14.5 կիլոմետր խողովակաշարի անցկացումը։ Կառուցվել է 3 ակունք։ Առաջիկայում անհրաժեշտ է իրականացնել նորակառույց ջրամատակարարման համակարգի փորձարկում, որից հետո քարվաճառը կունենա ինչպես խմելու, այնպես էլ ռոռոկման շուրջօրյա մաքուր ջուր, նշել է Գյորգի Հայրյանը եւ տեղեկացրել, որ արտաքին ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքներն ավարտման փուլում են։ Նրա խոսքով աշխատանքներն իրականացվում է պետական բյուջեի միջոցներով։ Թաղասերը հադրութի շրջանի կայացած համայնքներից է։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը բնակչության խնդիր գրեթե չկա։ Մոտիկությունը շրջենտրոնից հնարավորություն է տալիս լուծելու բնակչության զբաղվածության հարցը։ Բնակչության մի մասը աշխատում է շրջենտրոնի հիմնած ձեռնարկություններում, իսկ երիտասարդության մեծ մասը ծառայում են պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասերում։ Գյուղի մի շարք սոցիալական խնդիրներ սկսել են լուծում ստանալ։ Սկսված է բազմապրոֆիլ համայնքային կենտրոնի շինարարությունը, որտեղ կտեղակայվի գյուղապետարանը, բուժկետը, գրադարանը, համակարգչային սենյակը, հանդիսների տունը։ Նախատեսված է շենքը շահագործել 2017 թվականի վերջին։ Շինարարական աշխատանքները իրականացնում է Եվրոստրոյ համանախագահ պատասխանատվության ընկերությունը։ Պատվիրատուն Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Բնակչության ջրամատակարարումը միշտ եղել է գյուղի համար բազում խնդիրներից մեկը։ Եվ այսօր ուրախալի է, որ գյուղում սկսվել է ջրամատակարարման ներքին ցանցի շինարարությունը եւ ջրամբարի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները։ Համայնքում այդ երկու կարևոր օբյեկտների շինարարության ավարտից հետո սոցիալական բազում խնդիրներ լուծում կստանան։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր հերթական անգամ տեղի ունեցավ Արցախի պետական համասարանի առաջին կուրսեցիների երթման հանդիսավոր արարողությունը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Երթման արարողությունը տարիների ավանդույթով տեղի ունեցավ Մայրբուհի Բաքում Արցախյան ազատամարտում նահատակված ուսանողների հիշատակին վեր հառնող հուշահամալիրի մոտ։ Հանդիսությանը ներկային Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, Արցախի Պետական համալսարանի գիտական խորհրդի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարար Սլավա Ասլյանը, բուհի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը, պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամներ, հյուրեր, ուսանողներ։ Հասարակության զարգացումը եւ առաջընթացը պայմանավորված է նրա բոլոր անդամների եւ կամ գերակշիռ մասի քաղաքացիական ակտիվությամբ, այդ գործընթացին նրանց երանդուն շահագրգիռ մասնակցությամբ։ Այս համատեքստում անշուշտ անգնահատելի է ուսանողության դերը։ Արցախի պետական համալսարանի ցանկացած ուսանող պետք է իմանա, որ ուսումնառության տարիներին ցուցաբերած իր առաջադիմության եւ հասարակական ակտիվության շնորհիվ է պայմանավորված նրա տեղն ու դերը մայր բուհի կյանքում։ Ողջունելով առաջին կուրսեցիների նորամուտը Մայր Բուհ իր խոսքում հենց այդ էր հորդորում նախարար Սլավա Ասարյանը, կոչանելով ակտիվ լինել ներբուհական կյանքում, սովորել գերազանց, ստանալով մասնագիտական կայուն գիտելիքներ դուք բոլորդ երթվում եք այս սրբավայրի այս ուշակոթողի առաջ ինքնին պարտավորություն է ձեզ բոլորին, որ ձեր երթման համաձայն դուք այս 4 տարիների ընթացքում կարողանաք ձեր բերել գիտելիքներ, որոնք մեկնմիշտ ուղեկցելու են ձեզ կյանք մտնելու համար։ Արցախի պետական համալսարանի նպատակն է ապահովել ուսանողների ոչ միայն գիտակրթական առաջընթացը, այլ նաև ձևավորել հասարակական ակտիվ դիրք ունեցող անհատներ։ Համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը համոզված է, որ առաջին կուրսեցիները հավատարիմ կմնան իրենց երթումին եւ ուսման ընթացքում կձևավորվեն որպես հանրապետության արժանավոր մասնակիցներ ու քաղաքացիներ։ Արցախի պետական համալսարանի արդեն գեղեցիկ ավանդույթ դարձած միջոցառումներից մեկն է այսօր մեկնարկվում։ Ավանդույթ, որը միավորում է մեզ բոլորիս եւ ամեն տարի մենք արդեն որերորդ անգամ հավաքվում ենք մեզ համար սեփատեղի դարձած այս վայրում, որ เป զի հնարավորություն տանք բոլոր առաջին կուրսեցիներին իրենց երթումի խոսքը բերելու։ Երթում, որը իմ համոզմամբ նրանց ուղեկցելու է ոչ միայն ամբողջ ուսումնառության, այլև մասնագիտական գործնեության ընթացքում։ Շնորհավորանքի եւ բարիմաղթանքի խոսքեր այսօր հնչեցվեցին մեր պետական այրերի կողմից։ Ես ուզում եմ միանալ բոլոր այդ հնչեցված բարիմաղթանքներին։ Էրիկա Հովսեփյանը ավարտել է Ստեփանակերտի Սախարովի անվան 8 ավագ դպրոցը եւ ընդունվել համալսարանի իրավաբանական բաժին ապագայում արդար դատավոր դառնալու երազանքով։ Ընդունել եմ իրավաբանական ֆակուլտետ, որպեսզի դառնամ ապագա արդար դատավոր։ Հիմա արդար դատավորների պատրաստ է զգացում եւ դուք իրականում կլինեք արդար։ Հա, եւ այդ էլ պատճառը, որ ես հենց ընդրեցի իրավաբանականը եւ հենց դատավորի։ Երթվել ենք, որպեսզի լավ սովորենք, դառնանք արժանի զավակ, երազանց ավարտենք եւ ձգտենք միշտ լավին։ Հավատարիմ կմնաք ձեր եւ Իհարկե։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովի աշխատանքները ամփոփվել են սեպտեմբերի 20-ին։ Մասնակիցները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Սփյուռքի նախարար Ռանուշ Հակոբյանը նշել է, որ համաժողովին հնչած բոլոր առաջարկությունները, նկատառումներն ու դիտողությունները կուսումնասիրվեն եւ արծարծված խնդիրները լուծումներ կստանան։ Համաժողովի բոլոր զեկուցումները կամբողջացվեն, որից հետո կկազմվի եւ լույս կտեսնի համաժողովի զեկուցումների ժողովածուն, ասել է նա։ Մեքսիկայում տեղի ունեցած երկրաշարժի կապակցությամբ երկրում երրորդյա սուք է հայտարարվել։ 7.1 մագնիտուդով երկրաշարժի զոհ է դարձել 225 մարդ։ Փլատակների տակ դեռևս մարդիկ են հայտնաբերվում։ Ամբողջ Մեքսիկան կիսում է այս ցավը, գրել է Մեքսիկայի նախագահը։ Մեքսիկայի նախագահին ցավակցական հերագիր է եղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարզասերների համար։ Բրյուսելը կարող է չընդունել 2020 թվականի Եվրոպայի առաջնության հանդիպումները մարզադաշտի կառուցման խնդիրների հետ կապված։ Ազգային մարզադաշտի կառուցման համար խոչընդոտ են հանդիսանում բնապահպանական եւ շինարարական փաստաթղթերի բացակայությունը։ Թղթերի հաստատման եւ աշխատանքների մեկնարկի համար կպահանջվի մոտ 150 օր, իսկ մարզադաշտի կառուցման համար 12-ից 18 շաբաթ։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 Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 18, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան։ Տակություն։